Bienvenido al curso y bienvenido a la unidad 1. Esperamos que le guste. Unit 1. Speaking. Números. Estos son los números del 1 al 10 en inglés. Escuche y repita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora cuente más rápido. Del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y del 6 al 10. 6, 7, 8, 9, 10. Palabras y frases de uso frecuente. Estas son las expresiones inglesas que significan sí, no, por favor y gracias. Escuche y repita. Yes. No. Please. Thank you. También se utilizan a menudo combinadas entre sí. Yes, please. No, thank you. Se emplean para aceptar o rehusar un ofrecimiento. Por ejemplo, cuando alguien nos ofrece té o café. Escuche. Tea? No, thank you. Coffee? Yes, please. Ahora responda usted al ofrecimiento. Puede decir yes, please o no, thank you. Tea? Coffee? Saludos y despedidas. Escuche las siguientes formas de saludo. Hello. Hello. Hi. Hi. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. Escuche también estas despedidas. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Ahora conteste usted. Utilice las mismas palabras que oye en la cinta. Hello. Hi. How do you do? Nice to meet you. Goodbye. Bye. Nombres. Escuche cómo esta chica se presenta a sí misma. Hello, my name is Anna Walker. Escuche otra vez. Hello, my name is Anna Walker. Ahora responda presentándose usted de la misma manera. Hello, My name is Anna Walker. Escuche a alguien que pregunta a la chica cómo se llama. What is your name? Anna Walker. Ahora responda usted a la misma pregunta. What is your name? Hablar así resulta bastante formal. Normalmente se utilizan contracciones. Escuche. My name's Anna Walker. What's your name? Escuche de nuevo y responda. My name's Anna Walker. What's your name? Así es como se pregunta y contesta cuál es el apellido y el nombre. Escuche. What's your family name? Walker. What's your first name? Anna. Thank you. Ahora responda usted. What's your family name? What's your first name? Thank you. Países y nacionalidades. Así es como se pregunta en inglés, ¿de dónde es usted? Escuche y repita la pregunta. Where are you from? Escuche estas respuestas. I'm from England. I'm from America. I'm from Spain. I'm from France. I'm from Germany. I'm from Japan. I'm from Brazil. I'm from Portugal. Otra manera de contestar a la pregunta es decir la nacionalidad. Escuche. I'm English. I'm American. I'm Spanish. I'm French. I'm German. I'm Japanese. I'm Brazilian. I'm Portuguese. ¿Sabe ya contestar a esta pregunta? Where are you from? Empleos. Esta es la pregunta que se hace en inglés para averiguar a qué se dedica una persona. Escuche y repita la pregunta. What do you do? Repita otra vez. What do you do? Escuche cómo contestan Ana y Jeff. What do you do? I'm a travel courier. What do you do? I'm a travel courier. Ahora escuche otras respuestas. I work in a bank. I work in a shop. I work in a factory. I work in an office. I'm a teacher. I'm a doctor. I'm a nurse. I'm an engineer. ¿Puede ya contestar a esta pregunta? What do you do? Listening. Números de teléfono. Anote los números de teléfono de algunas compañías aéreas a medida que los oiga en la cinta. Detenga la cinta para anotar cada número y escúchelo más de una vez si lo precisa. Compañías aéreas en Londres. Airlines in London. British Airways. 370-5411. Air France. Reading. Señales y avisos. Escuche y repita. No smoking. Stop. Fasten seatbelt. Women. Men. Tickets. Bus stop. Reserved. Telephone. Writing. Dictado. Hi. My name's Jeff Grant. Nice to meet you. I'm American. I'm from New York. I'm a travel courier. Bye. Hello. My name's Anna Walker. How do you do? I'm English. I'm from London. I'm a travel courier. What's your name? Where are you from? What do you do? Sinopsis. Diálogo. Jeff y Anna trabajan para la misma agencia de viajes, Sunshine Travel. Escuche lo que dicen en diferentes situaciones. Ya está en condiciones de entenderlo con bastante facilidad. En la primera escena, Ana está en el despacho buscando un número de teléfono. Airlines in London. Ah, airlines in London. Yes, Iberia, Air France, Lufthansa. Ah, British Airways. Yes. 370 5411. Hello? Hi, Anna. Oh, hi, Jeff. Hello? Coffee? No, thank you. Tea? Oh, no, thank you. Hello? Hello? Oh. Bye. En la segunda escena, Ana se reúne con un grupo de turistas. Oh. Hello. Oh. oh. oh. I'm your courier. Oh. My name's Anna Walker. Hmm. Michel Dupont from France? Yes. Hello, Michel. Nice to meet you. Nice to meet you. Uh, what do you do? I work in a bank. Oh. Um, Maria Fernandez from Spain? Ah, yes. Nice to meet you. Nice to meet you. What do you do, Maria? I'm an engineer. Oh. Anna Walter from Germany. Yes. Nice to meet you, Anna. Nice to meet you, Anna. <laughs> what do you do? I'm a travel courier. Really? What a small world. Aquí termina el material grabado en la cassette para la unidad 1.